Tarçın ister misin? Hı? Tarçın. Şey şimdi şeker tarçınla daha fazla fazla. Sen tarçın atıyorsun şimdi. Evet, ben şeker kullanmıyorum Şeker atıyorsun. şeker. Siz Yeni şeker almak istemiyorum. Kaldı. Tatlılar verildi. Tarçın. Tarçın isteyen var. Tarçın bir Müslüman insanı mutfağını olan şey var, tarçı var. Tatlı var. Çok da iyi şey kullanıyorlar. Şey tarçın almak isteyen var. Turuncu. Havuç gibi evet. Belli bir şey yetecek. Bugün çay güzel mi? Renk afiyet olsun. Pigmentleri tarçın istiyorlar. Ama bunun kaynaması lazım. Atınca pek. Şey geçer. Aslında diyabetik bir şey değil. Bu şeker mi? şekeri dengeliyor, şekeri karşılıyor. Yani şeker almanı Bu karşılamış şekerin ikiye beraber bir evet. ifade şeker kaldırmış var. Ama hani o beyaz şekerli gibi değil, bunun kendi şeyi var. Kendisi şekeri. Hemen etkiliyor. İlk, ilk, ilk defa duyuyorum sanırım. Şey, Hiçbir özel... Vücuttaki şey dengesini de sağlıyor. Şeker dengesini de sağlıyor. Şeker dengesini Maymuş kızı olduğu için. Yani hissiyatta da vakit döndü. Çayı da vermiş. Değiştiriyorsun bunu. Katlanıyor yani. Demiş. Kastamonu'da şey Yemeklerimizi tarçın şeyi pişir. Çorba yapalım, çorba yapalım, çorba yapalım. Çok çay içiyoruz. Hızlandırıyor. Yemekte çalışıyorlardan güzel pilavlara. Çok güzel. Karantina sanıyor ben bana. Şekeri rengi. Yamarcan işte yamarcan neredeyse çok güzel. Aynı ayağın çok bir şey. Bir başak, bir ayı var. Hepsini bir başak. Bir tünezi yiyorlar mutlaka yemek yapmalı yaptım. Biraz altı iş bile yapmalı. Çok fazla sattırıyorum. Bilmezdi ama çok fazla bir şey. Akşam iftarda birkaç lokma yerdik. Onları akşamdan bir çıkardık. Onu bekliyorum. Artık beş on dakika çalışırız. Fakat duada demiş ki, insan doyma istiyor, 13 dakika sonra yiyor. da biz işçamız kuruyor, yemiyor. Sohbeten yere aç kalkardı. Babam da istediği kadar iyiydi, çocuklar çok iyi. Yani, geliyor, işte Mustafa oldu mu, herkese kalacak. Olur. Zaten dönüşü o yüzden. Bir sıralar sabah kızı. Öyle bir şey. Beyazlatınca rafine etmiş, belki mi yazmış? Bir de şeyler var. Anlamaya, ev sahasına için. Bizim yaptık ya, şey yapacaklar. İnce